Barbara Strozzi, estis virtuosa cantistino cae ege talenta componisto nascita en Venecio en 1619. Sia patrino estis dom laboristino en la domo de Giulio Strozzi, quiu estis play probable la patro de Barbara. Giulio Strozzi Estis Lestara Venezia poeto el donisto de y de opero. Treyuna Barbara montris sian mirindan musican capablon persia sia rimarkinda Estis Giulio Strozzi, kiu reconis kaj cultivis la extraordinaran talenton de Barbara kiel cantistino kaj componisto. Li arrangis por que si in de decanto kaj componado con unu la plej influaj componisto komponistoj de opero de tiu tempo, Francesco Cavalli. si en la monda chef urbo de la opero, en la domo de fama verquisto mese de cantistoj i komponistoj, kaj lernante de la bona bonaj muzikistoj. do sciai extraordinara in natura capabloi rapide disvolvigis. Giulio Strozzi organisis privata in concerto in en sia heimo porque oni audu la canto in ca la verco in de barbara qui u cantis antau u plura i venezia i estis de quin garaja si estis iam prescribita quia la virtuosa cantistino de Giulio Strozzi. Li usis sia in rilatoin por antauenigi l'estontan carrieron de Barbara, comenzante ciam si atingis la decesan iaragion, ne capabla et zinigi sin pro manco de sufficia doto, li instigis sin canti cae componi. Barbara prenis la famili nomon Trozi, ciam si atingis dec hoc iaroin. En 1637, Julius Trozi fondis la musican branchon de la Literatura Academio. Tiu musica Academio estis presidata de Barbara mem si estis intelligenta, educita, cae concia pri sia talento. Si cantis dun la convenoi, sed ec, si sugestis temoin por discuto pri ciui la membro exercis sian debatan capablon. Barbara ne esprimi sian vint puntoin, malgrau la atendo de inamodestezzo. Ancau, si estis la persona dedicita al eldonado de la verco y de diversa y membro de la grupo. Kiam si agis dude quin jaroin, pos la nasquillo de sia tria infano, Barbara publicigis sian unua libro de madrigaloi en 1644. La volumo en havas madrigaloin por du al quin vocioi verkitae lau textoi de Giulio Strozzi. Si boni conciis la speciala defioin esti virina cand verkisto, cae tio estas explicite clara en la antau parolo en quieu si escribis, quiel virino misorgas pri la publicigo de citiu verco, espereble, gi eto savita su ora kverko, cae ne in dangero de la glavoi de calumnio, cium iam altirigis por batali contra ugi. Ocasis che sia alta posteno en l'academio ebligis che si ancau estis atacata, et iam iu per anonima manuscripto denuncit shin kiel el corteginon tio vecis plurain in alia cae malagrabla calumnion explicita calunion de criticistoi malgra u tio ne estis pruvita, giulio strozi ne silentigis la accuson la u kai esploristoi farante tia maniere, Li la malnovan caia classican nozion que que nur malpura virino pobus esti intelectulo Por hacer tion, la y prenis la portreton de Barbara. La play frapa aspecto de chitio portreto estas la primo de la modelo. Si kiel diras ana ver san rigardon alamondo, mondo. Da una virino, kiu ancora ancora estas ne estas guiaraja de malgaia y oculoi contrastas cun sia sexumita portreto. La nasquillo de la tria infano de Barbara caixia unua publicajo coincidis cun la periodo dum quiu Giulio avide promosciis sian novam protectinon Anna Renzi, dum Barbara forestis con siai infanoi. Eble citiu unua el dono estis parte la plano de Barbara por resti grava in l'oculoi destrosi cae conservi lian patronezzoi cae sustenon, sed si mal successis verte usata de aliuloi por proprai celoi, cae tiam forgetita, Barbara montris grandan spiritan forton cae caracteron. Ne resignis, sed anstataue, publicigis sep pliaen volumoin de componajoi inter 1651 cae 1674 la ulonge de sia vivo, si componis pli ol sendu de quin vergoin, el en hoc musicae volumoi. De ili, nur la quina en sanctan musicon. Ciui aliai en secularain vocian musicoin. Plei multai estis madrigaloi, cantatoi cae duetoi. Ĉiuj el ili estis komponitaj por solista vocho chefe soprano claviceno, klaviceno. textoi ec de la dua volumo estas de ŝia propra creado. Ŝi estas la plei fecunda el donita componito de seculara vocha musico en la tempa Venecio. Barbara ofte dediĉis el donoin al Eble sponsoroi, tiel Eleanor de Mantuo, la imperiestro Ferdinando la Tria Sofie de Si a músico estas melodie plena, intense lirica, ofti humura, cae tute alloga. La vocai linioi de destrozi estas mirinde taugai por lirica soprano. Quio sugestas que si cantis la plej grandan parton de sia musico. La pura belecoj kaj nuancoj de la vercado de Strozzi, instigis multain observi que pli ol iuan alia componisto Barbara Strozzi estis la heredantino de la granda Claudio Monteverdi.